literujemy nazwę ulicy. Słuchaj nagrania i powtarzaj niemiecki alfabet. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L M N O P Q R S T U V W X YZ. Ä. A-Umlaut. Ö. O-Umlaut. Ü. U-Umlaut. S. SZ. Tak poprosisz o przeliterowanie. Kannst du das buchstabieren? Czy możesz przeliterować? Buchstabiere bitte. Przeliteruj proszę. Wie schreibt man das? Jak to się pisze?